Velikom selam, izvolite u programu ste. selam im svoj braću, bit ću kratka sa pitanjem. Velikom selam, rahmatullahi wabarakatuh. Nije u vezi teme, ali ću pitati samo do koje granice se može klanjati duha namaz. Veselam na lijevo. Velikom selam. Šta je to period kad se može klanjati duha namaz, interval otprilike možete to reći i vremenski, je to od 8 sati pa do ili od 7 sati i tako? Salatu duha, to je namaz koji klanjamo po izlasku sunca nakon što sunce odskoči od 15-20 minuta najmanje po izlazu, pa da sve predpodnevski vakat. Znači to je taj period, ali prvo njegovo vrijeme znači je to po izlasku sunca nakon 20-30 minuta, taj namaz sklanjamo 2, 4, 6, 8 rekati, ne smeta, znači ako bi to je upravo namaz koji nije obavezan, ali počas da robu koji je klanjao saba, isčekujući da se dan pok, znači, pojavi onako kako dostoji da učeći Kur'an dočekamo to vrijeme, a onda uđemo u namaz i onda se pokrenemo za dnevnim aktivnostima. I ovdje opaska mnogim klanjačima koji sabah klanjaju i odlaze iz mesčida da da bi se možda ponovo vraćali u pospanost ili ne znam, to je upravo zbog napuštanja učenja Kur'ana jutru, a Đerile Šenu kaže wa Kur'an el feđri, a Kur'an na jutru. Zato Allahove kuće treba da zuje učenjem Kur'ana nakon sabahskog namaza i svijetlje nurom i uputom kako bi jutra započinjali vjernici sa onim što Allah voli za razliku od onih koji kratko od 50 minuta se nađu u mesečidu, ponovo se vraćaju kao da nikako nisu dočekali ispravno jutro i buđenje koje treba da bude odlika istinskih muslimana.